աղջիկ թակավերը։ Ինիսա չինիս մին թակավեր, դրա ինիսա իրեք տղա։ Այդ թակավերը պրաված անիս։ Մռները վախտի ուրան տղորցու իրեք ինել ճոկ-ճոկ ցենատասսես, ենամեր բաղեն փլանցարեն տակեն, վսկե ունիմ։ Վեր մռնեմ, կքինիս դուսունիս։ Թակավորեն մռնել են յետը կուցի տղան քիսա ջելլի դուսունես տեղփխես դինիս օրիշ ծառը տակե։ Ամա այն երկու տղան հələ խուսես չեն։ Հորո թղելան յետը մս տղան քինեսա թատուսունը տսնասը պենչկա։ Գասա բեքեփ նստես սկսես մտածել։ Միշտակ տղանել է գաս կշտեն նստես։ Բիցի տղան գասա թա ախբեր խբեքեփը։ Ատրանքսեսն Է, կեցալանք թավս կենտուսյոն ենք, տեսալանք պեն չկա։ Պիցի տղանս էսա, բա ինձ էլ ասալ վսկուն տղը, դե եկալոն թատուսյոն եմ տեսալ տղը պեն չկա։ Մը ծախբերս էսա, մր իրեքն էլ տղը ասալա։ Ուրեմն են վսկեն ենա մզանա մինին ձերքին։ Ատրակուջուր աղբերքը, ուրթումնու հավատննես, թասըտ չնք։ Մեծ աղբերս էսա, վրվզյավ չկոնում, եկեք կինենք պլան թակավոր են կոշտու կենք ատանենք։ Իրական համոզվես են քնիս։ Քնիստը տանց առաջնատուսկես մին օղտապան։ Թա օղտուս կորալատս ալջիկ մծախբերսեսա ղորթա օղտտ կորալա, ամա սիպտակ օղտայլալ։ Մաշնակ ախբերնելսեսա դուզա օղտը լավ սիպտակ օղտը հալալ, ամա պերանը մաչակտեղեն կրրքի կոտրած այլալ։ Պիցի աղբերս էսա, պերնեն մինհակը եղա այլալ, մինհակն էլ մղրը։ Են օղտապանը տա անցա պատակտրես է թա, գյողս կթալում, գյողս տուկուկ վերկակ, օղտուսից տվեք։ Ոտահակ մնասն գյունակար։ Մծ աղբերս էսա վերտիա, եկ մզնհըտ կինայն պլան թակավարեն կոշտու կենգյատ։ Այդ օղտապանը տանսնհըտ կինիսյա։ Վեր հսնես ընթակավոր են կոշտու, թակավերը հələ օղտապանն է ուզիչելի հղտնի։ Վեր նահանցպենը ըրխեին քննե։ Մծ ախբորու անա հրցնես աթա, ինչես գիտես թա օղտսի տակայելել։ Մծ ախբերն սոսա Հողոցավը կյաստղեն տսալում մին քոլու երա մին սիպտակ օղտու բյուրտ։ Ընդրայրայել ըսսում սիպտակայելել։ Մաշնակախբերն սոսա Մին քոլոն մին չեն կանաչ խոտ այլալ, որ օղտը կծալա, խոտը չեն գավ փուքա տվալ, մաշտեղ են մին խոտ մնացալա ցեցկացած։ Անդրադարձնել ես ասալում մաշտեղ է կրկը փուք եկածա։ Պիտի ախբերնսեսա, որ եկալա ախբերին կրած հալթա ջուր խմե, Բերնեն երկու գոլան կտկաթալան, մին ինգունան մղրաճան ջերնն հավաքვალ, մին ինգունան էլ մրջևները։ Ես ու ես էլ մտածալում տեսալ որ Բերնեն մին հակը եղա էլ, մին հակն էլ մղրը։ Թակավեր օղտապանը նսեսը բալան, բալան, քինի օղտուտ քթիր, սանք գյուղերջն։ Այդ օղտապանը քորը փոշման հղայանից քինիս։ Թակավերը մնաց արմացած այդ տողրանցերա թա հա, այնի մաստուններին հինչին եկալ ընթայնց փորձին։ Ինք-ինքի շատ խրեք մտածել ան յետը երակնաս քինիս այդ տողրանցը կոշտու թա հա։ բալամ ծեր կործը միկա ջանջալա։ Քեցեք, ես ինչ թակավերեն կոշտու։ Էն էլա միկա ինձանա իմաստավա։ Այդ խղճերը երեն գնաս մենգել հղեինգիս բիդի են թակավերեն պալատը։ Որքինս ընտեղ հսնես, այդ թակավերը հրցնես ատոսնաս, որ յուրան հրևան թակավերեն տղեկնն, հալա տահանց մի լավ ղոնաղանես, թա ետնան կքննենք տեսնանք այդ ինչ գործա։ Բիրիսա ստոլքցիս, ամեն ինչան վրդինիս, իրեք չոր ջորա, մսավ խորակ, պլավ, ճոտոտակ են տերած ախտահարած հունի խավար, ծորեն պապուկած, Վերջը ընես մին ճոկ տամ մաշթա, հա, այդեղ հաց գերեք, դինջացեք, ետան կխոսենք։ Այդ իրը քաղբերքը քինիսն սուպրն գրաղը նստես, ոչ մինը ցերքը մկնես չի բիդա հացը։ Թակավորը յուրան նազիր վեզիրները մինին ղրկեսա թա քինի թակուն անգուճկալ, դս ընտղը քի հին չեն խոսում, եկ ինձ ասե։ Այդ մարդը կյասա տռանը կմակը նստես անգուճում ես։ Պիցի ախբերն սեսա խե հացը գցալն իրես ընթմաշանելի հետ է, գրեք հոտինք մծ ախբերնսեսա են հացը մռլու գրաղայա գերեզման քան դաստեղը արտվարացածա ըտրադար դանել ես օտես չմ մաշնակ ախբերնսեսա խորթա հացը մռնու գրաղայա են վղճարներ որ մորթալանն խորագնեն իփալ շան լակոտա շան կատնը կերածա Պիտի ախբերնելս էսա ղորթա հացը մռնու գրաղայա վղճարներ շան կատնը կերածա ամա մրթակավորնել աղջիկա թակավերեն նազիր վեզիրը սկնասա Երկնած քինից թակավերեն խաբարտասսս հատ չնպիրները մտերալ։ Էն ստիպեներ խուսես։ Թակավերը մնաց արմացած թա սանք իմաստուննեին ինչն ես վեր եկալն կոշտոս։ Տան սցենա տաս թա վեր դու գիտացալ իմ ամեն մի սեկրետս փանդիփիլես։ Վեր էս այս քանտարիա ես թակավերեն ոչ մինի գիտացալ չի թա ես աղջիկեմ։ Ես թախտած վեր կգամ դուք կնստեք տեղս։ Պիցի աղբորնելս էսա վեր գիտացալս թա ես աղջիկեմ։ Ենա վսկնել քու ձերքեդ։ Տեղասը քո ախբերքը կինին դուսոնին։ Բիզի ախբերը որ խացած տեղսես հա աղջիկ թակավերը լավ գիդած։ Ենա փլան ծառեն տակեն թաղած։ Քեցեք դուսկալիկ ապրեցեք։ Ինքն է փսկվես այդ աղջիկ թակավերեն իրա Ինքը թակավեր տերնաս, օխտոր օխտ քշերսանը կեննես, ըտրան այետը Իրխին յուրանց երգիրի կառավարես։